Rādījumu arī Latvijā ēterā. Raidījums kafijas pauze. Dargo klausītāji, iedomājies, kā būtu, ja tu sadzirdētu Dieva aicinājumu atstāt savu darbu, savu ierasto vidi, iziet ārpus savas komforta zonas, doties projām uz kādu tālu zemi, nemaz nezinot, kas tevi sagaida. Bet tieši tāds ir misionāra aicinājums. Šoreiz kafijas pauzē dzirdēsi ļoti vērtīgu, interesantu sarunu ar divām jaunām katoļu misionārēm no Malaizijas. Olga, tev bija iespēja nointervēt eh, meitenes, atrodoties Polijā. Varbūt pastāsti klausītājiem, ko mēs tur darījām nesen. Mēs piedalījāmies eh, kāda eh, jaunas evangelizācijas skola, kāda programma, kur bija jaunieši un pieaugušie no vairākam pasaules valstīm, un šo skolu vadīja divas jaunietes no Malaizijas Malaizijas, un viņu tēvs, un uh, viņas un viņu tēvs ir pilna laika misionāri. Jūsu uzmanībai piedāvājam sarunu ar pilna laika katoļu misionāriem Alisiju un Laviņu Antuānu. Rādījuma arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Um, now, uh, mm, two wonderful, uh, Šajā brīdī es sarunājos ar divām brīnišķīgām meitenēm. Jaunām sievietēm no Malaisijas, Alīsiju un Laviņu. Viņas ir misionāres Kasih misiju namā Slovākijā. Um, Mēs par uh, šo misiju uh, runāsim vēlāk, um, bet es vēlētos, lai jūs sākumā iepazīstinātu ar mhm. sevi. Hi, Sveiki, es esmu Lavīnija Antuāna. Man ir 29 gadi, šogad man paliks 30. Esmu pilnas slodzes katoļu misionāra. Ir pagājuši 6 gadi, kopš es darbojos uz pilnu slodzi. Iepriekš pēc profesijas biju psihologi, es biju studējusi psiholoģiju un sapņoju kļūt par klinisko psihologu, taču Dievam bija citi plāni manai dzīvei, un tagad esmu pilnas slodzes misionāra. Sveiki, mani sauc Alise Antoine, un man ir 27 gadi. Es arī šobrīd esmu pilnas slodzes katoļu misionāra. Es ieguvu bakalaura grādu mārketingā, tāpēc kādu laiku strādāju šajā nozarē. Un pēc tam dzirdēju Dieva aicinājumu visu mūžu teikt viņam jā. Tātad, jā, tas ir tas, ko mēs abas darām. Mēs abas esam <laughs> oh, māsas bioloģiski. Um, jā, mums tas ir jāprecizē un jāpaskaidro, jo vienmēr, kad mēs ar sevi iepazīstinām kā ar māsām, cilvēki pārprot un um, domā, ka mēs esam klosteru māsas, uh, bet mēs esam laimes bioloģiskas māsas. Okay. Labi, um, Un es vēlētos jums jautāt par vidi, kurā esat augušas. Uh, Varbūt varat padalīties, jo arī tas ir kaut kas īpašs. Jā, tieši tā. Um, Mūsu vecāki ir pilnas slodzes misionāri. Viņi ir bijuši misionāri kopuma jau aptuveni 30 uh, gadi, un tāpēc mēs izaugam vide, kura ir vecāki veids pilnas slodzes misijas darbu katoļu uh, baznīcai. Un tā būtu būtībā mūsu bērnība pagāja, apmeklēt konferences, rekolekcijas programmas, tas nebija variants, kad vecāki dodas uz darbu pulksten deviņos un atgriežas pulksten piecos vakara parastē darba laika. Tur bija daudz lūkšanu, rekolekciju, konferenču un daudz ceļojumu, tāpēc pat būdami mazi bērni mēs daudz ceļojam pa pasauli, lai sekotu saviem vecākiem, kad viņi kalpoja baznīcā. Jūs pašas esat no Malaizijas, bet vai varat dalīties, piemēram, uz kurām valstīm esat devušās devāties kā misionāru bērni. Uh, uh, Jā, mēs uh, bērnība daudz ceļojam. Mēs mēdzam ceļot katru reizi, kad mums bija skolas brīvlaiki. Tāpēc savas dzīves laika, manuprāt, esam apceļojušas 36 valstis. Un valstīs galvenokārt ir Eiropa un Āzija. 36 countries, 36 countries um, Uh, Indija, um, Indonēzija, Taizeme, Singapūra, Francija, Vācija, Zviedrija, Polija, Itālija, Šveice. Jā, tie ir tikai daži piemēri. Jā, daudzas uh, valstīs. Yeah, <laughs> to name a few. Yeah. Many countries. And you already mentioned that you pursue different Jūs jau minējāt, ka tiecāties pēc cita dzīvesveida. Varbūt jūs varat par to pastāstīt, jo sākotnēji gribējāt veidot karjeru. Varbūt varat pastāstīt par šo. Mums bija priekšstats par to, kā vēlējamies dzīvot savu dzīvi, bet mēs arī vienmēr apzināmies, ka Dievs ir uzticīgs, jo redzējām, ka Viņš gāda par mūsu ģimeni jo mūsu vecākiem nav noteiktas algas katru mēnesi. Tāpēc mēs bijām redzējušies, ka Dievs mūsu dzīve bija tik uzticīgs, ka pat tad, kad vēlamies dzīvot citādāku dzīvi, mēs vēlamies atdot Viņam godu par to, ko Viņš mūsu dzīve bija paveicis. Tāpēc mēs nolēmām, ka veltīsim vienu gadu misijai, lai darītu visu, ko viņš vēlas. Tāpēc mēs teicam, kungs, mēs turpināsim savu darbu, bet turpināsim savus plānus un vēlmes, bet viens gads ir tavs. Tu vari darīt visu, ko vēlies. Tas notika tūdaļ pēc universitātes beigšanas. Mēs jau bijām strādājušas pirms universitātes, un mēs zinājām virzienu, kura vēlamies iet savā dzīvē. Bez īpašas konsultācijas ar Dievu, protams, bet mūsu sirdi bija tās, ka mēs vēlamies pagodināt Dievu. Tāpēc mēs teicām, ka viens gads būs ok. Mēs nedomājam, ka tas ir pārāk daudz ko dot, tad mēs veltīsim vienu gadu. Un tas viss sākas. Uh, so we will give one year, mm-hmm. and this is how everything started. Mm-hmm. So you didn't want to become a missionary. Tātad jūs nemaz nevēlējāties kļūt par misionāriem. Uh, Jums bija dažas jūsu pašu idejas, bet kas tad notika pēc šī gada? Beigu beigās jūs kļuvāt par misionāriem, pilna laika misionāriem. Kas īsti notika? Uh, Tajā gada mēs patiešām satikam dzīvo Jēzu. Viņš bija agrāk tāds, ko mēs vienmēr pazinām. Mēs nepazīstam viņu tā, ka mēs viņu iepazīstam šajā gada, kad satikam viņu dzīvi didn't know him in this way that we did in this one year that when we met him. Es to raksturotu tā. Pirms uh, tam Jēzum bija sava loma mūsu dzīve, bet šai viena gada mēs pieņemam lēmumu padarīt Jēzu mūsu dzīve par visu. Un kad mēs veicam šo pārēju, lai teiktu, Jēzu, tu esi mans viss, tad dabiski mēs viņam dēvam kontroli pār visu un viņš varēja ietekmēt mūsu dzīvi un runāt uz mums, kā vēl nekad agrāk. Un šajā ziņā viņš mūs nelika mierā. Mūsu stāsti par to, kā saņemam aicinājumu, gan atšķiras. Alisija bija ļoti specifiski viņai, un man tas bija ļoti specifiski man. Dievs uz mums ļoti konkrēti runāja, ka viņš vēlas, lai mēs pārietu uz pilnas slodzes misionāru darbu. Varbūt daži vārdi tiem klausītājiem, kuri baidās teikt jā Dievam. Jo jūs zināt, kā tas ir, kad paši iztēlojamies, kādai ir uh, jābūt mūsu dzīvē. Um, no vienas puses jūs varbūt kaut ko pazaudējāt, savas idejas, savus plānus, bet patiesībā jūs ieguvāt daudz vairāk. Vai varu lūgt dažus vārdus cilvēkiem? citiem, lai iedrošinātu viņus teikt jā Dievam? Ko jūs teiktu? Uh, vai jums šķiet, ka esat kaut ko pazaudējušas, vai arī jums šķiet, ka tas bija tā vērts? Mm-hmm. Um, es teiktu, ka cilvēkiem ir jāpārliecinās, ka viņi dzird Dieva balsi, lai zinātu, kāda ir viņa griba jums. Kāda ir jūsu identitāte viņa plāna, jo tas visu maina. Zināt, kām jūs esat radīti, tas maina visu. Zināt, savu identitāti ir tas, kas maina visu. Es redzu mūsu pašu dzīves, ka tad, kad Dievs ar mums runāja tik neapšaubāmi, Viss, kas ar mums notika pēc tam, kad viņam pateicam jā, mums nebija nekas. Es atceros mirkli, kad es devos pie savas mammas un teicu viņai, zini, es domāju, ka es gribu kļūt par misionāri. Man ir aicinājums. Viņa paskatījās uz mani un teica, bet kāpēc, kopš kura laika man likās, ka tu gribi darīt to un to, un abi mani vecāki mūs apsēdināja un teica, zināt, šī ir ļoti smaga dzīve, ko jūs izvēlēties. Jūs nezināt, no ko jūs atsakaties. Jūs abas esat neprecētas, jūs vēl esat jaunas, vai jūs zināt, kam jūs sākat jā. Tāpēc mums pašam vajadzēja būt pārliecinātam, ka Dievs mums uz to ir aicinājis. Tāpēc es tiešām ieteiktu ieklausies Dieva un izzini viņa gribu savai dzīvei, jo kā tu to zini, neviens, neviens nevar tevi apturēt, pat tu pats, lai ko arī citi cilvēki tev teiktu. Jā, es arī teiktu, ka lai varētu sekot Jēzum un vēlēties darīt to ir jābūt spējīgam atlaist. Kā tu teici, ir jāatsakās no vecas dzīves, un tas nebūtu nenozīmē, ka tev jāatsakās no darba, no nākotnes, ka to darījām mēs, bet tas nozīmē, ka tev jāizliet sevi, un tā ir daļa no sekošanas jēzuma Tas nozīmē, ka jauna dzīve, ko viņš tev piedāvā, jauns rādījums, par kuru tu kļūsti, ir daudz lielāks par to, ko tu atstāji. Un es domāju, ka tād, kad mēs ļaujam Jēzum pārveidot mūsu sirdis, būtība notiek tas, ka viņa ceļi, kas nav mūsu ceļi, kļūst par kaut ko tādu, kam mēs pieskaņojamies, kam mēs ļaujam pārņemt vadību. Tāpēc es teiktu, spēriet soli un ļaujiet Dievam pārņemt vadību, jo tas tiešām ir daudz vairāk nekā jūs varat lūgt, domāt un iedomāties tās, kādu dzīvi viņš jums piedāvā, tās, ko jūs varat plānot sev, nav tas pats salīdzināms ar to, ko viņš jums piedāvā. Amen. Ja dzirdam vārdu misionārs, katram var būt savi priekšstati par to. Varbūt varat minēt dažus piemērus. Kā izskatās kāda jūsu dzīves diena vai kāds uh, ceļojums, ko veicat? Es, piemēram, atceros jūsu stāstu par pieredzi Rumānijā. Tas bija patiešām interesanti, bet varbūt jums ir kādi citi piemēri, ar kuriem varat um, padalīties. Um, uh, ir uh, vairākas lietas. Mēs gatavojamies daudzam rekolekcijam, programmam un konferencēm, tāpēc mūsu nedēļas var izskatīties kā gatavošanas sarunam un sesijam, vienlaikus vadot māceklību skolu. Bet visa pamata, ko mēs darām, ir mūsu īpaša harizma. Um, specific charism is to raise up other missionaries, mm-hmm. to raise up audzināt citus misionārus, audzināt jauniešus, tas ir mūsu sirds. Tātad liela daļa mūsu darbu ir saistīta ar jauniešu sagatavošanu, kuru sirdis augst pēc Dieva un kuri vēlas sekot Jēzum, bet īsti nezina, ar ko um, sākt. Tāpēc uh, liela daļa mūsu darbošana ir saistīta ar darbu ar šiem cilvēkiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par misionāriem. Mēs ceļojam, lai es viņu satiktu, pēc tam ceļojam, lai ar viņiem darbotos, sadarbojamies ar viņiem kalpošana dažādas valstis. Viņi dzīvo māja kopā ar mums, tāpēc mēs paliekam visi māja. Tāpēc daļa no darba arī ir iešana kopā ar kādu cilvēku. Āfrika mums ir seminārīsti, ar kuriem sazināmies Zoom platformā lai pārliecinātos, ka viņi dzird Dievu, un daži ir Āzija. Tāpēc eh, daudz kas no tā, ko mēs darām, ir saistīts ar ceļošanu, kalpošanu un individuālu darbu ar cilvēkiem. Šādi es to raksturotu. Bet līdztekus tam mēs dzīvojam kopienas dzīvi, kurā piedalās tie misionāri, kurus jau esam izaudzinājuši un kuri ir daļa no mūsu komandas. Un šajā ziņā mēs uh, pamatam pavadam laiku lūkšana, gatavojoties un ieklausoties Dievam, tā jau, ko viņš gatavo jaunajam mēnesim. Un tad mēs dodamies tajā virzienā. Tā, piemēram, dažu nākamo mēnešu laika mums ir programma Francija, kurai gatavojamies, un tad mēs uz diviem mēnešiem dodamies uz Āziju, kur uh, vada misionāru formāciju. Tā piecu nedēļu programma, kura mēs esam izstrādājuši, kur mēs audzinām misionārus, cilvēkus, kuriem ir aicinājums, bet kuri nezina, kā to iztenot. Tas ilgst piecas nedēļas, un to mēs iztenosim trīs Āzijas valstīs. Mums ir neliela jauniešu grupa, kas tajā piedalīsies, un tā izskatīsies mūsu vasarā. Un tad mēs atgriezīsimies Eiropā, kur darbosimies. Dargo radio klausītāji, pēc īsa brīža mēs turpināsim sarunu. Laiks nelielai mūzikas pauzē, bet eh, pirms tam es vēlos atgādināt, ka Šis raidījums, kuru tu klausies, ir iespējams pateicoties tam, ka kāds no radio klausītājiem ir ieguldījis savu artavu radio Marija misijā, ziedojot. Ja arī tu jūti aicinājumu atbalstīt šīs radiostacijas turpmāku skanējumu, būsim no sirds pateicīgi, ja kļūsi arī par mūsu ziedotāju šajā maija mēnesī. Bet tagad mūzikas pauze. Singing. To the world. Oh, Holy Spirit, move in our hearts, fill us with fire and love for the world. Singing, Oh, Holy Spirit, move in our hearts, send us with power. Hey, into the world. expectancy and faith. Atgriežamies ēterā, lai turpinātu sarunu ar divām pilna laika katoļu misionārēm no Malaizijas, kas ceļo pa visu pasauli, lai sludinātu Jēzu Kristu, lai aicinātu cilvēkus nākt baznīcā un atrast tajā savas mājas. Saruna ar misionāriem Laviņu un Alisiju Antoānu. Rādījumu arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jā, un tagad esam Polijā, Budgošā. Budgoš un man ir jautājums, uz um, kuru varbūt varat uh, atbildēt. Jūsu misijas māja atrodas blakus Polijai, tas ir Slovākijā. Kāpēc tieši šeit? Varbūt varat paskaidrot, jo varbūt daudzi cilvēki domā, ka Polija ir katoļu valsts, Slovākija ir katoļu valsts. Kāpēc jūs esat šeit? Kāpēc jūs bāzējaties šeit? Uh, Kad mēs uh, jautājām Dievam, ar ko sākt misijas bāzes izveidi, mums bija dažas iespējas attiecību uz Eiropu. Mēs bijām ļoti pārliecinātas, ka Dievs mūs aicināja sākt Eiropā. Um, Varbūt es varu piebilst, ka pirms uh, mēs vēlējāmies izveidot bāzi Eiropā, mēs jau zinājām, ka uh, Dievs mums ir paredzējis trīs kontinentos bāzes izveidot konkrēti Āzija, Āfrika un Eiropa. Šie bija trīs kontinenti, uz kuriem mēs koncentrējamies. Tomēr Dievs sāka šo procesu ar Eiropu. Tāpēc Dievs mums runāja, ka tas sāksies Eiropa. Mēs nezinājām, kur tieši. Mums bija dažādi varianti. Mums bija iespēja izvēlēties starp Zviedriju, Lielbritāniju, Poliju, Slovākiju un Vāciju. Tad mums bija piecas iespējas, piecas valstīs. Bet mēs ļoti vēlējāmies, lai Dievs mums pateiktu, kur tieši mūs sauc. Tāpēc es atceros, ka mūsu sirdi bija iedvesma lūgt par to, lai Dievs mums runātu par šo. Reiz mēs bijām un runājām kāda konference, kur gadījās satikt mūsu tēva draugu. Viņš mūs pazina kopš bērnības, varbūt kopš bijām 5, 6, 7 gadus vecas, un tā viņš mūs ieraudzīja un bija pārsteigts, ka mēs tagad esam misionāres. Tāpēc mans tētis lūdza viņu lūgt par mums, jo mēs devāmies šajā aicinājumā, un viņš piedāvāja lūgt tur, kur mēs atradamies, baznīcas stāvlaukumā, un tad viņš teica, labi, ļaujiet man tagad lūgt par mums. Tāpēc viņš aizvara acis baznīcas stāvlaukumā, un mēs visi sākam lūgt. Un pēc kāda brīža viņš teica tos pašus vārdus Jēzum. Ja kur tālāk, kungs, kur tālāk. Un mūsu acis bija pārsteigtas, jo nespējam noticēt, ka viņš sāka lūkšanu, kas bija mūsu sirdis un par ko viņam nebija nejausmas. Un viņš atvēra acis un paskatījies uz mums un teica, vai jūs esat domājušas par Slovākiju? Un šajā mirkli mēs precīzi zinājām, ka Jēzus lietoja šo mūsu teva draugu, lai runātu uz mums un parādītu mums valsti. Mēs viņam teicām, tev nav nejausmas, ko ti, tu tikko darīji lūkšanu, un nākamajā diena mēs rezervējam biļetes, lai ierastos Eiropu, nenojaušot, kas notiks. Bet mēs rezervējam biļetes uz trīs mēnešiem. Un tiklīdz mēs teicām, jā, mēs rezervējam biļeti, Dievs sāka atvērt daudzas durvis šais valstis. Bet konkrēti mēs redzējām, ka Slovākija ir īpaša žēlastība. Kāpēc Slovākija, kāpēc Eiropa? Mēs zinām, ka Dievs mums parāda, ka Eiropai ir nepieciešama atkārtotā evangelizācija. Eiropai Jēzus ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk. Tas saistīts ar situāciju katoļu baznīca Eiropā. Mēs nākam no Āzijas, un baznīca Āzija ir dzīva un aug, un mēs esam bijušas Āfrika, un baznīca tur ir skaļa. Cilvēki pat cīnas, lai varētu piedalīties mīsē, un tad mēs nonākam Eiropā, kur baznīcas ir tukšas, un baznīca ir vajadzīga šī jauna evangelizācijas dedzība, jauns atmodas vilnis, un tāpēc mēs ticam, ka Dievs mūs ir aicinājis, un mēs to redzam pašam, jo cilvēki no Āzijas un Āfrikas ierodas Eiropā ar tādu pašu mērķi, un tāpēc es ticu, ka Dievs Eiropa dara kaut ko jaunu. Uh, and we can see this because people are, are, are coming in from Asia and Africa into Europe for the same purpose. Mm -hmm. And so I believe God is doing something new within Europe. Um, Minējāt uh, par baznīcu Slovākijā, bet uh, kā jūs redzat situāciju Polijā, kur šobrīd atrodamies? Jo mēs gājām evanģelizēt arī uz ielas un ieraudzījām kaut ko dīvainu. Mm-hmm. Jā, bija uh, ļoti interesanti atrasties Bitgošas uh, ielas polijā. Es domāju, ka tas, ko mēs uh, ļoti skaidri redzējām, ka bija milzīga pretestība katoļu baznīcai, bet ne tikai baznīcas institūcija, bet arī Jēzus personai. Mums šķita tik skumji redzēt šo polijas realitāti. Es domāju, ka šeit ir bijis tik daudz ievainojumu un sāpju, ka cilvēkus ir tāda pretestība pret Jēzus personu. Tāpēc ir ļoti nepieciešams parādīt viņam Jēzu tāda veida, kāds viņš patiesība ir, nevis to, ko viņi jau, par ko viņi jau ir dzirdējuši vai redzējuši caur plašsaziņas līdzekļiem vai skandāliem. Es domāju, ka Jēzus patiešām vēlas ar sevi šāda veida no jauna iepazīstināt cilvēkus, kuri domā, ka pazīst viņu, vai domā, ka ir sapratuši baznīcu. Un es domāju, ka tas ir tas, ko viņš patiešām vēlas darīt, īpaši tādās valstīs kā Polija. Bet no mūsu pieredzes uz ielām es teiktu, izskatās, ka tiešām pietiek ar vienu Jēzus pieskarienu. Tu aizlūdz par vienu cilvēku, viņa sirds atveras. Un, ja svētais gars vēlas darboties, tad nav svarīgi, ko prāts saka. Jā, tas ir skumji, bet joprojām ir cerība. Es uzskatu, ka mēs spējam saskatīt cerību. Vēl viens jautājums par atšķirībām starp valstīm vispārējās baznīcas ietvaros. Mani šeit uh, uzrunāja tas, ka mēs šeit esam no dažādām valstīm. Uh, Te bija bīskaps no Kazahstānas, māsa no Uzbekistānas, un jūs esat no Malaizijas. Un šajās valstīs ir ļoti grūti sludināt evaņģēliju. Mhm. Uh, Varbūt varat arī padalīties pārdomās par to, ka patiesībā mums Eiropā ir ļoti paveicies. Mm -hmm how lucky we are in mm-hmm, Europe. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Uh, Jā, Malaisija ir musulmaņu valsts, kas nozīmē, ka tur nav evangelizācijas ah, brīvības. Tas nav kā Eiropas valstis, jo lielāka daļa Malaisija ir musulmaņa. Tajā pašā laikā ir reliģijas brīvība, tāpēc mēs varam praktizēt savu reliģiju. Un baznīcas sienas mums ir atļauts darīt visu bet mums nav atļauts publiski stāstīt cilvēkiem par Jēzu. Tomēr es teiktu, ka tur, kur ierobežojumi ir lielāki, arī uguns ir lielāka. Un mēs redzam, ka valstīs, kuras to piedzīvo, ka tautai tiek teikts klusēt, viņus ir vēl grūtāk apklusināt, jo iekšā ir uguns, un Dievs dara kaut ko neticamu, neskatoties uz ierobežojumi. Bet jā, es domāju, ka ir milzīga svētība, ka varam šeit publiski evangelizēt. Tomēr Eiropā tas nenotiek viegli. Es domāju, ka tas ir tieši tas, ko Jēzus izmanto, lai palīdzētu Eiropai jo tas ienes Eiropai jaunu skatījumu un izpratni. Cilvēku acis tiek atvērtas šai realitātei, ka šim Jēzum ir tiešām jābūt tā vērtam, lai cilvēks būtu gatavs viņa dēļ riskēt ar savu dzīvību. Un es domāju, ka tieši tās daudzus cilvēkus vērt pie Jēzus is bringing many people to Jesus. Mm-hmm. I remember your saying, you said, I cannot evangelize in Malaysia, but I Es atceros, ka jūs teicāt, <laughs> es nevaru evangelizēt Malaizijā, uh, bet man ir pārējā pasaule. Un man tas tik ļoti patīk. Um, tāpēc man ir viens no pēdējiem jautājumiem. Jūs esat tik jaunas um, un veicat tik lielu misiju. Uh, um, Mm-hmm. So Kase House of Mission is an international Catholicly mission. Tātad Kase House of Mission ir startautiska katoļu lāju misiju organizācija. Tā ir vērsta uz jaunu katoļu misionāru audzināšanu un atbalstu visa pasaule. Mūsu sirdis šobrīd ir īpaši vērstas trim kontinentiem. Tagad mūsu uzmanības centri ir Āzija, Āfrika un Eiropa. Un mēs vēlamies ne tikai sūtīt misionārus rāžas novākšanai, bet arī uzņemt jaunus misionārus. Mērķis, vīzija, ko Dievs mums ir devis, ir ļoti specifisks lai būtu uzņēmušas tautas, kas uzņem misionārus evangelizācijas darbam, un lai būtu valstis, kuras sūta misionārus. Tātad eh, tas ir jauniešu starptautisks darbs. Mēs eh, esam redzējuši, ka nesen, nesen kalpojot kopā ar saviem vecākiem, ka jaunieši vairs neklausās pieaugušos, pieaugušajos. Jaunieši klausās jauniešos, un tāpēc ir atšķirība, kad mēs runājam ar jauniešiem, un kad mans tēvs runā ar jauniešiem, un tāpēc mums ir jāaudzina jauna paudze, kas to dara. Un tas, ko mēs eh, redzam, ka Sea House of Mission, mūsu organizācija, ir lukās. Tas, kas notika apustuļu darbos, patiešām notiek 2024. gadam. Tas, ka Dievs darbojas pie apustuļiem toreiz, ir tas pats, ko viņš vēlas darīt pie tiem, kas ir atvērti, un to mēs redzam. Jaunieši velta savu dzīvi un atstāja darbu, atstājot savu drošību, komfortu, lai radikāli sekotu Jēzum. Un tas ir tas, ko mēs redzam šajā organizācijā. Un to darot, viņi piedzīvo, kā arī viņu ģimenes un draugi piedzīvo pārmaiņas, un viņi var dalīt klausieties sava stāsta, un tad viņu kopienas piedzīvo jaunu atmodu. Tas ir viļņu efekts, kas aiziet tālāk. Uh, Kad viens cilvēks saka Dievam jā, Un pieaugums ir eksponenciāls. Jā, tas ir pātrinājums. Tas virzas tik ātri. Es domāju, ka Dievs rīkojas tik ātri, jo mūsdienas pasaulē ir uh, tik liela vajadzība. Viņš pātrina um, procesu cilvēkos. Es domāju, ka viss, kas nepieciešams, un mēs to, par to tik daudz runājam, ir pieejamība. Vai es esmu gatavs teikt jā vai nē? Their whole life changes. We've seen this so many times. Mm -hmm. And, um, so you have many different programs, Jums ir daudz dažādu māceklības programmu. Mēs tagad eh, apmeklējam Dunamis jaunās evaņģelizācijas institūtu. Uh, Un Dunamis nozīmē uh, spēku. Uh, tas nāk no Bībeles panta, bet jūs saņemsiet spēku no augšienes. Un tas runā par svēto garu. Say the, uh, Vai jūs lūdzu varat pastāstīt par svētā gara nozīmi? <laughs> uh, importance of Holy Spirit because maybe when you think about mission, um, Jo varbūt, kad kāds domā par misiju, like oh, šķiet, ka ir oh, jādara tas un tas. And, bet es dzirdēju, ka daudzi jauni cilvēki Latvijā kalpo baznīcā, bet pēc tam viņi nogurst un vairs nevēlas kalpot. Um, Kāda ir svētā gara nozīme? Un kur jūsu mm-hmm. darba darbā ir cilvēks un kur svētais gars. Es domāju, ka tas, ko mēs redzam savā kalpošanā, ir tas, ka tad, kad tu dari tieši to, ko svētais um, gars tev līdzies darīt, tad nav izdēkšanas, nav nogurumā, nav nekādu ierobežojumu tāpēc, ka jūs esat piekļuvuši žēlastībai, kas tika dota no svēta gara tieši tām, kas jums tika lūgts. Mums jāgaida uz Dievu, mums ir jāpārliecinās, ka mēs dzirdam no Viņa, dzirdam no svēta gara, jo mēs zinām, ka tiks dota žēlastība tām, ko Viņš mūs lūdz darīt. Mēs redzam tik bieži, ka cilvēki dara pārāk daudz lietu vai dara to, ko viņam nebija paredzēts darīt, un tāpēc tas novērt viņu stāvokli, kurā viņi vairs nevēlas darīt um, to, jo viņi ir izdeguši, viņi ir sasnieguši noguruma pakāpi. Es to papildināšu, ir daudz iespēju kalpot, bet tā var būt negluži tā kalpošana, uz kuru iespējams Dievs tevi aicina. Tātad, kā teica Alisija, mēs vienmēr mūdinam cilvēkus ieklausīties svētā gara balsi, jo tas visu maina. Pirmkārt, viņš jums pateiks, kas jums jādara, bet otrkārt, viņš arī jums palīdzēs, viņš ir palīgs, viņš ir aizstāvis. Tāpēc svētais gars palīdzēs jums darīt to, uz ko jūs aicina Dievs. Es domāju, ka mēs līdz galam nezinām, nezinām, kādas iespējas un spēks mūs piemīt, kad mūsos ir svētais gars un kad viņš mūs uzrunā. Mēs daudzi vienkārši darbojamies miesa, un kad mēs to dara, mūsu ķermenis padodas, mūsu prāts padodas, un mēs ļoti ātri kļūstam uzvarēt un mazdušīgi. Un tā ir realitāte, bet kad mēs piekļūstam svētā gara spēka, mēs ļaujam svētajam garam darboties un domāju, ka īstais vārds ir nodošanas. Ja mēs nododamies svētajam kāram, tad mums ir visa nepieciešama žēlastība, visa jauna eļa, kas mums ir nepieciešama. Mēs vienmēr to sākam viens otram, ka mēs varam darīt daudzas labas lietas bez Dieva, bet mēs nevaram izpildīt Dieva gribu bez Dieva. Tātad mums ir nepieciešams, lai Viņš palīdz izpildīt Viņa nodomus, Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs svētais oh, gars. Oh, thank you. Maybe last, uh, last question, not exactly question, but Pēdējais jautājums. Ko jūs vēlaties pateikt mūsu klausītājiem? Ko jūs vēlaties novēlēt? Mums ir dažādi klausītāji, gan ģimenes, gan jaunieši, gan vecāka gadagājuma cilvēki. Bet uh, ko jūs gribētu viņiem pateikt? Um, Es teiktu, kā ar Jēzus mīlestību, kas ir jūsu sirdis, ir jādalās. Jums uh, nav jāatstāj darbs un jākļūst par pilnas lodzes misionāru. Jums nav jāatsakas no visa. Visi ir misionāri, pateicoties uh, jūsu kristības sakramentam. Jūs esat aicināti, aicināts pievienoties misijas uh, darbam, un jūs varat būt misionārs savas mājas. Jūs varat būt misionāri sava kopiena darba vieta, bet tam, kas ir jūsos, ir jāiziet ārpus jums pašiem. Jums ir jārunā par to, ka esat pieredzējuši Jēzus mīlestību. Tas ir tas, ko lāsam apustuļu darbus, darbos. Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši. Un tā ir jābūt mūsu atbildē, jo patiesība, kad mūs ir, aizk mūs ir aizkustinājusi Dieva mīlestība, to nedrīkst glābāt kaut kur iekšā. Tā ir jāiziet, jo pasaulē tu esi vajadzīgs, pasaulē ir nepieciešams, lai mēs atbildētu un parādītu viņam Jēzu. Tāpēc es teiktu, ka vienkārši sāciet tur, kur šobrīd atrodaties. Iesaistieties un jautājiet, Kā jūs varat evangelizēt? Vai tie ir jūsu ģimenes locekļi, vai tā ir jūsu draudzene, vai tā ir jūsu kopiena, vai darba vieta. Dievs jūs tur ir nolicis kāda iemesla dēļ, tāpēc ejiet uz priekšu. Es teiktu klausītājiem, ka Dievs jūs redz, un šķiet, ka svētais gārs vēlas, lai jūs zinātu, ka Viņš jūs pazīst, ka viss, kas jūsos ir radīts, ir ar mērķi, nekas nav nejaušs. Viņš vēlas jūs aizvest uz vietu, kur, kur jums ir izceļošanas brīdis, kad jūs satiekat viņu degošajā krūma, ka viņš patiesi vēlas jūs satikt jebkura dzīves posma. Thank you, girls. A mhm. really great interview. Paldies, meitenes! Patiešām lieliska intervija. Tāpēc es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mēs sarunājāmies ar Alīsiju un Lavīņu. Viņas ir misionāres no Kasih misiju nama. Viņas ir no Malaizijas, bet tagad viņas bāzējas Slovākijā un dodas pa visu pasauli, lai sludinātu evaņģēliju un audzinātu jaunus misionārus. Paldies, meitenes, ka piekritāt šai intervijai. Uh, lūdzam par jums un svētījam jūs. Paldies! Paldies, mīļie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādinu tiem, kas tikko mums ir pieslēgušies, ka šī bija saruna ar divām katoļu misionārēm no Malaizijas, ar Alisiju un Laviņu Antoānu, pilna laika katoļu misionāres, kuras darbojas trijos kontinentos - Eiropā, Āzijā un Āfrikā. Ar viņām sarunājāmies mēs - Olga Velika un Māris Veliks. Nu, kafijas tas ir iztukšota! Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.